Драги браќи и сестри, навистина и искуствата нас ќе не одржат во ова последно време. Односно, со зборовите на своето лично сведочанство ќе извојуваме победа пред најголемата или во време на најголемата криза која е пред нас. Јас би сакал едно прашање да поставам. Ово прашање е малку необично, а наредниот пат пак имам едно прашање наградно. Но тоа наредниот пат кога ќе дојдам. Ова не е сега наградно прашање. Чисто за е, вашето внимание. Дали некој знае кој е Вилијам Алберт Вилсон? <laughs> Е, на Google може. Google, немојте да го прашувате Google. <laughs> Google се знае. Ама се знае. Значи, Вилијам Алберт Вилсон. А ако прашам Вилијам Клинтон, скратено Бил Клинтон, тоа веќе ни е познато. А најповеќе на нас во Приштина, кој што поминуваме низ булевар, кој што го носи неговото име. Бил Клинтон и споменик, и голем панкарт или слика каде што тој мафта поздравува. Значи, голема чест му е дадена на Вилијам Клинтон, а Вилијам Алберт Вилсон, ајде, да појдеме од почетокот. Но ова не е за искуството. Ова ми лежеше на срце, да сакав да го поделам ова со вас. Да појдеме од почеток. Нас не наречуваат некогаш саботјани, суботари и Не е грешка. То после. <laughs> значи, саботјани, затоа што волјно од е, наш избор, наше срце, сме прифатиле сабота. Зошто? Затоа што Господ е првиот саботјан и суботар. Така ли е? Не сум јас првиот. Господ е првиот суботар. Уште на првите страници од Светото Писмо е тоа подвлечено. Седмиот ден го благослови Господ и го посвети. А седмиот ден е, на едно друго место пишува, кој ден? Сабота. Добро, во прилеп, например, не наречуваат папиштани. Папиштани. Тоа е асоциација на папата, поврзано со папата. Папиштани. Веројатно затоа што ние многу често го споменуваме и цитираме Откровението 13.18, овде е мудроста, кој има ум, нека го израчуна бројот на зверот, зашто тоа е број на човек, и неговиот број е 666. И по сите параметри библиски, сите знаци, нема тука што да се крие, Тоа е религиозно-политичкиот систем денес на светот, кој што владее и на кого му се поклонуваат сите владетели на целиот свет и кој што е, ги прима сите амбасадори од целиот свет на еден е, 40 квадратни километри простор што никој друг владетел ја нема таа привилегија. И велиме дека е тоа папството, односно папата, кој што го носи бројот 666, многу лесно се израчунува од викариус филиидеи. Собрано сите римски броеви го даваат број 666. Тоа е број на човек, значи не на жена. Папа никогаш не бил, ниту може да биде жена. Папа значи тато, тато, татко. Жена не може да биде татко. На друго место во Радовишко не наречуваат вангелии. Така ли? вангелии. Не е лошо. Вангел, вангелии од евангелисти. Од евангелисти. Еу ангелион значи радосна, добра вест. Мислам дека е тоа комплимент да не наречуваат вангелии, односно евангелисти. А секташи е, тука малку е дискутабилно. Прашање е кој е секташ. Секташ е секој оној кој што отстапил од изворната Христова наука. А оној кој што ги држи заповедите Божи и ја има верата Исусова, тој е на фундаментот односно на изворот на животот, тој не е секташ. Сите други што одстапиле, очигледно сите останати одстапиле, зашто Господ има само една црква во Откровението 12.17 вели, а тука се оние кои ги држат заповедите и имаат вера Исусова. Во овој случај се адвентистите на седмиот ден. Нововерци. Нововерци. Дали сме, ако не сме секташи, а не сме, не сме ни нововерци. Во Библијата никаде не стои стара вера, нова вера. Нема такво нешто. Библијата не познава за стара или нова вера. Библијата познава за вера или невера, за богобојазност или за безбожност. Вера која може само да расте прогресивно или да оди во невера. Денес сме 23. август би било добро да се подсетиме на денешен ден, во вечерните часови, во Франција, во Париз, 1572 година. Тоа е година кога е, зверот, папството, беше во голем подем. Иако беше во нокдаун од новиот Давид, кој што се соочи со овој Голијат, папството. Новиот Давид беше Мартин Лутер, 1517 година, знаеме, на катедралата од Витенберг, 95, значи, грешки кои ги прави Римокатоличката црква. Тоа беше Давид, кој сигурно со камен, не верувам да имал чекан, со камен зачукал на влезната врата од катедралата во Витенберг. Значи камен. А 1572 година, значи малку подоцна, сите ние сме слушнале за Вартоломејска ноќ, на денешен ден. Аналитичарите сметаат дека најмалку 25 пет илјади хугеноти, односно е, дали нововерци, дали е, протестанти. Протестантизмот почна од Мартин Лутер. И ние како е, адвентисти на седмиот ден сме во групата на протестантски верски заедници на денешен ден, значи 23-ти, ноќта помеѓу 23-ти и 24-ти, се изврши страшен покој, геноцид на се што беше слободоумно, отворено кон Божјата реч, кон вистината, и тоа на подмукло, подмукли начин на препад пет дена после свадбата и тоа каде? Во црква кога Катерина Медичи издаде наредба за колеш. Се разбира во согласност со папата во Рим, кој што после добиениот извештај дека е работата завршена, а тие колежи траеја до почетокот на септември, а во цела Франција и цел октомври, некаде околу 50.000 жртви беа жртви на таа да, Вартоломејска ноќ која почна 23 ти на денешен ден. За после добиениот извештај дека е работата успешно завршена, папата во Рим да има во чест на таа Вартоломејска ноќ, а имаат издадено дури и, и подсетници, медали, постојат такви медали за таа Вартоломејска ноќ. Папата лично служеше миса и пееше те деум. Те славиме тебе, Боже. Кој Бог? После 50.000 жртви заклани, Да. А, тоа беше 1572. А не, да не заборавиме на Вилијам Алберт Вилсон. 1798 година. Пошто ни е значајна да се подсетиме? 1798 година, така е, генералот Александар Бертие, генералот на Наполеон Бонапарта, требаше да исполни едно библиско пророштво. Тоа библиско пророштво стои запишано во 13 глава на Откровението. Значи, исполнување на библиско пророштво. А тоа пророштво е во десеттиот стих. Кој во робство води, ќе биде во робство и одведен. Кој на друг му копа јама, сам во неја ќе падне. Кој други во робство води, самиот во робство ќе биде одведен, односно Може да си замислиме, генералот Бертие влегува во Рим, оди во палатата папска и апс на папата кој до тогаш палел и жарел. Значи, исполнување на пророќството кој во робство води ќе биде одведен во робство. И беше одведен во робство, заробен папата. Папата заробен. Тоа на друг библиски начин овде опишано е и видов една од главите на овој страшен звер, ранета на смрт, смртно ранета ова е друго пророштво, исполнето. Смртно ранета глава на зверот, папството. Третиот стих. И раната на незината смрт се излечи. Од 1798 зададена смртна рана до 14 февруари или 11. февруари 1929 година, тоа е време на Бенито Мусолини и негово владење, тоа е време пред Втората светска војна, кога рече конкордат. Склопуваме конкордат со тогашниот бискуп, кој што повторно добива не само духовна, туку и световна власт. Раната смртна, вели, се излечи. Од 1929 година павството е во подем. Добива се повеќе и повеќе на значение. Едноставно се е, возвишува, а е, тоа го работи и е, да исполни пророштва, отвори уста своја за хулење на Бога, да хули на името Негово, на куќата Негова, на оние кои живеат на небото, шестиот стих и, и беше дадено на таа звер со излечена смртна рана да се бие со светиите и да ги победи. И дадена и беше област на секое колено и народ и јазик и племе. И, и се поклонија. Кој? Сите кои што живеат на земјата, ама овде има една, една клаузула. Сите што имиња не се запишани во животната книга на јагнето, кое што е заклано уште од постанокот на светот. Сите чии што имиња не се во, запишани во животната книга на јагнето. Тоа е денес. И пак, се навратуваме на името Вилијам Алберт Вилсон. Кој е тој? Роналд Реган, председателот, сега покоен на Соединетите Американски држави, конвертит или обратен католик, прејден во католичанство, го назначува својот е, по бизнис, личен, кучен пријател 1981 година, зато што 80 година, 1980 година, тоа не е многу далеку во историјата пред нас тоа е пред 30 на години, го назначува Вилијам Алберт Вилсон за се уште не званичен, но веќе назначен амбасадор при Светата столица. Колку е света, тоа е друго прашање. Таму Тој беше до 1983 па имаше некоја афера, си тргнал човекот малку на бизнис во, во Либија, а со Либија беше малку некоја ембарго, тогаш Либија се опираше на Америка, не се сложуваше, и како да загуби од значењето, единствено што знае светот е дека во 1900 година подоцна, 84-та година, тој беше званично назначен за прв американски амбасадор при Светата столица прв американски амбасадор Вилијам Алберт Вилсон. Инаку бизнисмен, американец, како и многу други, се разбира. Од 1984 година, значи од првиот амбасадор, американски работите радикално се променија во светот. Од тогаш па наваму. Ниту Америка е она што беше, ниту протестантизмот веќе може да каже дека се протестанти, ни п од протестантизам веќе нема. Најновото е тоа што Тони Палмер, еден од каризматските водачи на протестантите, тоест на пентекосталците, јавно се заложи, сега, тоа беше многу скоро, да му пратат видеопорака на неговиот куќен и личен пријател, а тоа е Хорхе Берголјо, или Хорацио Бергољо сегашен, последен и единствен во историјата на папството папа језуит. Језуит, кога би знаеле што значи језуит, би размислувале поинаку. Единствен папа језуит прв папа, до сега единствен. Ние знаеме и за Алберто Ривера, бивш језуитски свештеник, што изнесе на јавноста, откако се згрози тој лично од сето она што се работеше во тие кругови и издаде многу тајни. И тој, драги мои браќа и сестри, ги отвори очите на многумина. Така да, денес, целиот свет многу повеќе знае за папството, за језуитите и познати личности кои сите поминале низ језуитските школи и универзитети. Сите поминале. Овие што се на власт, сите. Со други зборови, Америка веќе не е она што беше. Америка имаше устав. Сега тој устав веќе е сменет. Нема протестантизам. Само еден факт. Од девет, знаете, Америка има, Соединетите Американски држави, три групи во власта. Легислативна или законска, законодавна, извршна власт и судска. Судската со Врховниот суд на Америка ја има сета власт. Значи, таа заправо диригира. Таа ќе даде на извршната, таа ќе рече да се претвори во закон, тие девет мина, односно седум мина, плюс две жени. Девет души. Од девет души, шест мина се католици. Останатите тројца се евреи. Ниту еден протестант. Каква протестантска Америка? А зошто е тоа? За да се исполни пророштвото. 13 глава од 11 стих. И го видов другиот звер, како излегува од земјата. И имаше два рога, а, верска и републикански, верски облик и републикански облик на уредување. Да. Два рога изборуваше како аждер. И сета власт на првата, првиот звер ја извршуваше. Односно, Соединетите Американски држави се тој светски полицаец или извршен орган, чи на папството. Да видиме што вели понатаму и направи чуда големи, и направи и оган да слегува од небото на земјата пред луѓето, и да ги мами оние што живеат на земјата со знаци кои и беа дадени да ги прави пред зверот, пред првиот звер, говорејќи им на оние што живеат на земјата да направат икона на зверот кој имаше смртна рана и оживе, остана жив. Икона. Што е икона? Значи, икона. И беше дадено. Овој втор звер, да и даде дух на иконата на зверот. Да проговори иконата на зверот. И да направи да се погубат сите што нема да се поклонат на иконата на дверот. Што е икона? Икона, кратко и јасно, едноставно речено, е католицизам на американски начин. Католицизам во Америка на американски начин. Она што е денес – Нема тука ни збор за протестантизам. Тоа е католицизам. Од 9, 6 се католици. За кого ќе гласаат тие шест мина? Чија волја да спроведат, ако не на првиот звер? Односно, католицизам на американски начин. Тоа е иконата на зверот. А Сите кои нема да и се поклонат на иконата на зверот. Што пак ова значи? И направи. Сите, мали и големи, богати и сиромашни, слободњаци, робови, па им даде жиг на десната рака или на челата нивни. Жиг. Неделата жигот на зверот, браќи и сестри. Во Европа сега е многу актуелно. 21. беше јануари оваа година, кога 120 подписници во Европскиот парламент, меѓу кои и една специјален известувач за Косово, во Европскиот парламент, да не зборуваме за приватниот живот на, на такви личности кои слободно ставаат подпис, кои спаѓаат во групата на сите што се залагаат за геј паради, паради на гордост. Тоа се такви личности. Повеќето од нив такви има се вбројуваат во 120 подписника на што? На а, иницијативата што ја имаат покренато сите бискупски конференции во разни земји денес во светот. Во Европа. Во Европа. И тие успеа преку своите заложби да издействуваат документ од 120 европски парламентарци со нивен подпис и тој документ е сега готов, само треба да се потури во агенда на новите парламентарци кои беа избрани на 24. мај оваа година, кои ги има повеќе од 500 за каков документ се работи? Се работи за документ од uh, European Sunday Alliance. За Европска алијанса за неделата. И во тој документ стои ние долу подпишаните го даваме својот подпис за неделата да биде ден за одмор и ден за семејството. Гледајте, молам, за семејството. Многу се грижат за семејството. Многу. А во заклетвата на језуитите стои сите да бидат католици во целиот свет. Милом или силом не штедејќи го ни плодот во утробата на мајката. Тоа е таа љубов за семејството. Значи, Европска алијанса за неделата работи во Брисел. Во она зграда, која што личи на недовршена Вавилонска кула. И не е чудо кога адвентистите во втората ангелска вест проповедаат падна, падна Вавилон. Денешниот Вавилон, оној што беше порано падна, ама овој веќе е паднат во очите Божји. И Брисел че што премиер Елио Ди Рупо, премиер на Белгија, е декларисан хомосексуалец. Гледajte какви настраности се денес во светот. Елио Ди Рупо. Кликнете на Google, ќе видите кој е. Елио Ди Рупо. Да не ги споменуваме сите други европски водачи. Каде припаѓаат? Значи, иконата на зверот да проговори. Што? Да се погубат сите кои нема да го примат, да го имаат жигот Зошто? Затоа што ние со овие четири прста овде прифаќаме сабота, Божи печат. Неделата е нешто страно, чудно за нас. Значи, и направи така што сите, мали и големи, богати и сиромашни, слободњаци и робови, па им даде жиг на десната рака или на челата нивни никој да не може ниту да купува, ниту да продава, освен кој го има жигот, тоест неделата, или името на дверот, или бројот на името, неизино на, на дверот, на машки род, ќе го наречеме од јовде, е, како да е женски род, но машки род е. Двер на македонски е машки род. Па, е, нели, ако некој се постави нечовечки, нели, народот вели, глеј го звер, звер човек. Неделата, браќа и сестри, е толку близу во Европскиот парламент да се изгласа, Ватикан само да му телефонира на својот полицаец, вториот звер, да спроведе во дело. И тој спроведува. Имаш е, жик, не, е, имаш наш си. Немаш жик, а Неќе можеш ни да си купиш нешто, ниту пак да продадеш. Сега се е чиповано. <laughs> На, бев запрепастен кога на пасошот од нашата черка Љубица има англиски пасош, видов две антенички <laughs> по моје разбирање. Две антени вака излегуваат од пасошот. А, сите биометриски пасоши, не е случајно што се биометриски, Мене на Фейсбук ме прашуваат, ама ко, кај живееш? Уште не ми го профилот комплетирале 100%. И многу се заинтересирани. А кога видов дека ми ставиле слика која јас не ја ставив, тие ми нашле некоја слика и ми ја ставиле сликата. Тогаш видов со кого имам работа. И затоа на Facebook само ќе погледам, ама мојот профил не е до крај откриен. Па ме прашуваат да, дали живееш во Мелбурн, оти Радка ме, како пријател, Радка, Ганчо, да не живе да не сум таму со нив, предпоставуваат, не знаат кај сум. Научиле. Може и знаат. Ама оној што е над нив, вели, повеќе се наши од колку нивни. Не бој се, мало стадо. Има ли такво ветување? Во Лука 12.32 Зашто волјата на вашиот Отец е вам да ви даде Божио царство а не на големото стадо. На малото стадо Царство Божјо му е одредено. Какво охрабрување имаме од Господа, само да се држиме за Него. Значи, Вилиам Алберт Вилсон je таа прекретница на светот, кога Америка рече не сме повеќе протестанти, како што и Тони Палмер рече, каризматскиот водач, па nije veće, е, нема што да протестираме, е, Римокатоличката црква се променила на добро. Хајде да направиме еден вид, една видеоснимка И вака направи, баш со еден iPad. Ајде ве молам, еве сега ќе снимам. Ние представниците на протестантските заедници снимам. И сите станати со аплаузи. Видео снимак што му го пушти на неговиот личен пријател, сегашниот језуит папа, кој што се јави со негова видеоснимка И знаете што рече? Така е. Па зошто да бидеме разделени? Се сеќавате ли на, на Јосиф и браќата негови? Браќата негови веќе дојде време кога немаа што да јадат. И дојдоа кај Јосиф. Дојдоа кај Јосиф А кој е Јосиф? Па, па, ние, папата. Папата е Јосиф. А вие сите други, докаде треба да се поклоните? До земја. Кој ќе биде прв? Која слика ја зема од Библијата? Тој е Јосиф, а сите отидени браќа сега се враќаат назад и му се поклонуваат на Јосиф. Далеко е од Јосиф. И не помина многу време каризматскиот водач Тони Палмер на мотор, мотобајк, бум, трес, заврши неговиот живот. Скоро, многу скоро. Светот беше шокиран. Сите ја поздравија неговата иницијатива, неговото залагање, а тој почина. И сега коментари и наши коментари. Зошто се случи тоа? Што мислите, браќи и сестри? Зошто се случи ненадејната смрт. Не се радуваме на смрт ничија, веднаш да кажеме. Но, ако беше Божја волја, предпоставувам ќе останеше во живот. Господ дозволи дотука. Како што го знае мојот и твојот почеток, Господ го знае крајот уште на почетокот. Мој, твој и на Тони Палмер и коментари се од прилика се вклучи и Даг Бачелер, и Волтер Фајт, и многу мина наши, велам наши. Зошто почина ненадејно? Веројатно, јас би го поделил тоа мислење, Господ чека и а, дава милост, прилика, никој да не погине. Дава уште време, прилика да се поправиме. Уште Бог не гледа на време незнаење, на незнаење. Сега им заповеда на сите луѓе да се покајат. Оти Европскиот парламент го изгласали неделниот закон. Америка ли со спроведување. Прва ќе рече, ние во Америка го прифативме неделниот закон. И ќе почне трка. Кој побрзо да се додвори на Америка. И, а Балканот, сите земји ќе се стрчаат. И ние прифативме, и ние, и ние. На Косово неделата е Се е затворено. А 95% декларирани муслимани. Хај сега, дајте ми објаснение. Јас прашувам како вие муслимани па не делата? Па, знаеш шта, тоа е остало од социализма. Тоа е остало по инерцији. Да, по инерцији од време на социализма, Па од време на социализма беше и слободна сабота. А што не останала е, слободна сабота, односно неработна сабота? Тоа не е од социализма. Кога Америка ќе го огласи спроведувањето на неделниот закон, најверојатно по сите е, теолошки прогнози не повеќе од година дена. Незахвално е и никогаш не треба да се одредува датум и време. Но, во еден ден, а еден ден е една година, сите зла се извршија. Во еден ден, ако одиме по тој клуч, библиски. Од неделниот закон, готово, уште малку само останува време на милост и веќе нема твое и мое време. Ако не си се научил да одиш со пешаци, како ќе трчаш со коње, коњаници, со коњи. Нека Господ ни даде а, свест за во кое време живееме. Последно од последното време. А, не стапалата од кипот, ноктите, до ноктите е дојдено. Христос да дојде и да се исполни волјата Божја од молитвата Оче наш, како на небото, така и на земјата. Амин.